บุ๊กทูสิบเก้า девятнадцать, девятнадцать ในห้องครัว на кухне, на кухне คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ у тебя новая кухня, у тебя новая кухня วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ что ты хочешь сегодня готовить? что ты хочешь сегодня готовить คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Ты готовишь на электричестве или на газе? ты готовишь на электричестве или на газе ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Мне порезать лук? мне порезать лук ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Мне почистить картошку? мне почистить картошку ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ Мне помыть салат? мне помыть салат แก้วน้ำอยู่ที่ไหน Где стаканы? где стаканы จานชามอยู่ที่ไหน Где посуда? где посуда ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน Где приборы? где приборы คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ У тебя есть консервный нож? у тебя есть консервный нож คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ У тебя есть ключ для открывания бутылок? у тебя есть ключ для открывания бутылок คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ У тебя есть штопор? у тебя есть штопор คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Ты варишь суп в этой кастрюле. ты варишь суп в этой кастрюле คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Ты жаришь рыбу на этой сковородке? ты жаришь рыбу на этой сковородке คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Ты поджариваешь овощи на этом гриле? ты поджариваешь овощи на этом гриле ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Я накрываю на стол. я накрываю на стол นี่คือมีด ซ่อม และช้อน Вот ножи, вилки и ложки. вот ножи вилки и ложки นี่คือแก้วน้ำ จาน และกระดาษเช็ดปาก Вот стаканы, тарелки и салфетки. вот стаканы тарелки и салфетки